Katin guartiriko laboraria egunan. Egunan. Beraz, eh, lugaman horretan emazteak dira oraturika eta zu, emazte, laborari instalatu berri. Egan behar da, ez dituzula ikasketak egin eh, gaztetan, lan egin duzula gisa, beste lan batzuk ere agian. Aldaketa batetik bestera pasterakoa nola egiten da? Aldaketa izan da enetako gazetaritzatik laborantxara pasatzea, segur da egunerokotasunean, lanean, ez du zer ikustekorik. Gero, ala ere, nia honditu niz etxalde batean, beraz hori ikusi noen tipitan, eta aldaketa eginda poliki poliki eta luza zondu zen eburuan, pentsatzen dut. Naiztak azitaritzen ibilik, kezka hori laburantzarena etxaldearen etorkizuna beti hor nuen. Orduan eh, ez da bapateko aldaketa, da luzaroan eh, landu izan den aldaketa bat. Eta azkenean eh, aski ongi pasatzen dena enetako pentsatzen dut luzaz uh, eh, ausraktu edo ondu dutarako ideia hori. Mazte, izanki, zailtasunak uh, badira instalazioan? Ez dakit pentsatzen dut uh, kasuz kasu badirela zailtasunak. Emazte gisa badira berba zailtasun batzuk, baina nik pertsonalki egeran ez ditut hain bortizki senditzen, besten lortzen dut hauzuekin lan egiten, lortzen dut onartua izaiten uh, laborari emazte gisa. Eta gu aurrak lan egiteko gaitasuna badugu dugu eh, hori segur naiz. Denak bezala laguntza batekin eh, noiztenka edo sustengu batekin noiztenka, beti ongi eto da. Baina ala, gu aurrak lan egiteko gaitasuna dugula la naiz. Beste galdera bat gero galditzen da um, estaturtu mailan edo edo pojaldi mailan, edo geldialdi denboretan, hor oh, pentsatzen dut, baldintzak ez direla beti beste langile emazteak bat bezain onak edo gizon bat bezain onak. Lan eh, baldintzen aldetik ere, aipatzekotan, eh, ara, lengo ofiziotik, astelenetik ostiralera, sortzi orduko lanak, laborantzan, ez da holako ordutegirik, aldaketa hori ere nola bizi duzu? Hortara prestatu anintzaren eburuan eta hori autu bat izan da eta banakien zer eh, atzemanen nuen parean. Gero hori dena antolatzen da ere, sasoinak dira, biztan dena mm, gure baitatik ainitzen baiten dugu. Autu bat da, bizi autu bat da. Ez gira gehiago bizi, haste buruak libri ukaiteko baitez bada, mm, nik egiten dut eh, maite dutana orai eta talean ere, egin da janin ainitzen baiten ginoen, baina uste bizi autu batekin lotua dela eta hortara hain batean eh, prestatu behar dela eta dolurik gabe bizitzeko. Eta gero antolatu behar da, edo zein lanetan bezala, behar da hartu langide bat, behar da jakin bestekin lan egiten eta antolatzen opokaldiak hartzeko edo haste bulak hartzeko nahi bada. Hor bakarrik instalatzeko autua egin duzu, da edo ara hobeki da beste lagun batekin eh, instalatzea edo gehiago? Edo egin den ere? Hori ere, kasuan kasu, nik uh, eh, zindut eh, beste baten dako zer den hobe. Henean eh, hola gertatu da, etxaldea deia ene izenan zerako, aski askar, uh, eh, fite, jaren zan, instalatu bainiz, eta horreindik bat dut bidea initz egiteko, hori anageriko gero zer behar sortzen diren, eta ze asmo etortzen diren. Momentuz, eh, nik bakarrik segitzeko tan naiz, Hala, beste norbaitekin hartzean, jana edu behar dira gauza asko aldatu. Gauza poliki-poliki egitea beharrezkoa dut momentuz. Bigarren sasuna, goiz da oraindik, di, baina bizitzen iristen gira, ongi gira, pentsatzen genuen uh, eh, ildoti gira edo bom. Bai, aski ongi, bai momentuz. Egan duzu, eh? gauzak ongi pentsatuak zenitula, gogo luze bat eramantzen nula instalatu aintzina Pentsatzen duguna, errealitatera bilakatzerakoan ere ez da bortxaz eh, berdina ikusten du laborantxare aldatzen dela, papereria hainitz badutela gaur egun ere laborariak eiteko, eh, hori zer da bazeneken atxegin duzun zerbait edo zer da gehien atxegin duzuna zure ofizioan? <laughs> gehien atxegin dutana ez dira ba, berak noski. Gehien atxegin da kabalekin ibiltzea. Eta segida bat emaitea, jaren du gasna egitea, eta gero merkaturat etortzea, bezeruekin ahreman bat egitea. Jakitea jendeari eskaintzen dela mm, ekoizpen sano bat, o zerbait jateko ona dena. Eta, ala, eguneroko lana hori kabaleekin eta nik uh, eh, izik dut. Gero papereria be badakigu, eh, da edo zein enpresa bat eh, ere maiten delarik bezala, bada, bada egiteko. Hortan, eh, badugu afugarekin nik lan egiten dut, eta badugu santza hori, ala ere taldean lan egitea, olako galderak, papegei lututako galderak usu taldean ikusteko aukera dugula, eta, eta ez girela bakarrik senditzen, Horren aintzinean, administrazioa ez baita bat ere simplea eta Eta hortan eskertzen da afogak eremiten duen lana.